zuzenbidea aipadezagun iban arregi abokatuarekin eta elkomri legeaz, eh, lan erreformaren legeaz hariko gira, biardatz nagusi badira eta kanporaketa edo kanporatze ekonomikoak ipatuko ditugunak istantian eta bere ala enpresen akordio hori, beraz iban arregi hola banatzen dira edo hola banatzen da pixkat lege hori. Bai, eh, hori bera, bo, eh, agorri luntan pastu da beraz eh, lege, fa, elkomri uh, legea, Eh, lehen bizko gara datzazuk egiten duzuna, eh, lege horrek eh, leku handi bat emaiten du, akordio eh, enpreseri, eh, zara, enpresa batean, eh, enpresa barne batean, langileek, eta langileen eta nagusien artean, akordioek balio handia izanen dutela, Uh, jakinez akor kolektif horik eh, deitzen direnak, d'entrepriz, uh, eh, eta baiestetuak izanen dira, uh, gehiengoak eh, baietza emanen duel larik. Das, uh, euneko berroita amarrak baimenduko duelarik akordio hori, akordio horrek uh, base bat bezala izanen da, langile eta nagusien artean. Hori, uh, elkomri legeak nahi du, uh, ardatz, azkar bat ta. Ara. Eta preseski, eh, ipatzen duzulaik hori, lehen zena, zena, ez dakit hola deitzen aldugun, uh, abarreko du, abarretako akordio aurokorra enpresak usien eta sindikatu zonbaitzu ahenguratzen ziren, preseski, guai, enpresaka ikusiko dela. Bai, hori bera, gero eierren ez dut aski, eh, ze aski ez uh, eh, entresen eta problematika, baina nintzatzen eh, dut gehiengo horren uh, sartzeak errestuko duela, uh, bizten dena, uh, akordioen hartzea eta debatea pixka bat moriztua izanen dela, eta gehiengo harrekin marxangirelarik uh, debatea laburzen da beti akordio enpresari begira eta kanporatze ekonomikoak aipatu eintzin, zer egan hori no? E, akordio enpresa barne horretan, eh, pundurik eniduriko, eintez garriena da, lanaren eta horrenak, mm, eh, astearen horrena, eh, horre ere fleksibilitate gehiago esorzen duela lege horrek, jakinez, uh, eh, akordio enpresak uh, eh, zirela baitez bada uh, eh, oita amabost horrenetan uh, finkatuko, eh, gehiago, horren gehiago finkatzen alko dira akordio horitan, eh, jakinez, langide batek, berroi edo berroita bi horren eginen dituela, Eta hor, legiak legeak erraiten du, ze zer buruntzat, ba, enpresaren uh, antolaketaren zat, horrenak eh, e, eh, hasteko e, eh, lana goititzen da egunean amagoren egiteko ordez, ama bi egiten ditu langile batek. E, ara, hor ere, prinsipio azka bat, eta onkitzen duenak lege, lege horrek kontra ziren eh, sindikatuek zerbait egiten aldute, lege mailan hauzitegira eh, uh, joiten aldira? Ba, lehitzen duten ez, uh, eh, guai nola adoptatu den lege hori, uh, akordio bat uh, pastua delarik uh, goan, uh, aski zail izanen da, zenta pentsatzen dut uh, prudometara joan ere, Uh, lege horrek azkenean uh, akordio kolektiboari emanez indarra, uh, bezatzen du, jude batek, erraiten alako duela, ben zuen arteko kontratu bat bezala da, eta uh, horrek balio du zuen artean, gero bizan dena, akordio hori sobera, uh, nola egan, zorrotza bali bada langileeri euh, buruz, beti ba, uh, izaiten aldela posibilitatea, uh, eta jude bat euh, eta nugi batean antzinean joitea eta eta kritikatzea, baina uh, ara, betra lege horrek uh, eh, indarra ungia behiten duela akordio enpreseri, beraz eh, uh, <laughs> betra zail izanen dela gero akordio horien austea. Kamporatze ekonomiko erdoakienez, horre beste ardatzen nagusi bat, zo dira edo zoin dira laketak? Ba, bo aldaketa guti eh, erran behar da, baina legeak eh, zehazten du, zinez, eh, garbiki guai zer den kanporatze ekonomiko hori, eh, baita lizanzima ekonomik, eh, eh, definizio garbia emaiten du, ah, elkomri legea haintzin eh, zer ziren kanporatzearen eh, arrazoinak, kanporatze ekonomikoaren arrazoinak, Egan nahi eh, arazo ekonomikoak, eh, edo mutazio teknologiak, uh, teknologikoak bakatu entzuten. Araziren bi agdaz nagusiak eta guai elkomagilegiak irugaren arazo bat uh, emaiten du, kanporatzi ekonomikoari. Egan nahi behita, uh, kompetitibitearen babeste hori eta hori du hasteko ezak zen legeak beraz, ara, kompetitibitate nozio hori, agadatz, uh, eh, azkar bat izanen da, bai, elkombri uh, eh, legean, kusi behar da, nola interpretatua izanen den, jakinez, uh, judiak jadanik, eh, ezagizuela, uh, nozio hori, kanporatze ekonomikoetan, beraz, legeak, judiaren lana ezartzen du, uh, bai, uh, paper baten gainean, nahi bauzu. Objektiboki zaila da, erreiteko behar bada zuretako, baina abantail zonbaitzu bat ditazke ala ere er, e, lege hortan? E, ia ara hor, eh, ekonomikoari buruz, e, behar esan, kompetitibiti kom, e, sartuz, e, nola erran, e, objektibitatzen dugu nunbait eta eta kanporatze hori, beraz, eh, beti zail izanen da, e, eh, judiaren ea, enpresa bat, eh, azkar den edo ez, beraz hor, ba, badugu olako, nola egan, ez dugu behitez bada, garbiki, jakinen, noizten enpresa bat azkar edo haul, zenta, ea, ze demoren gainean hartuko dugun, enpresa baten indertasuna edo altuasuna, enpresa bat, zeile aitez, hauntzen bani bada, e, justifikatzen dira kanporatze bat, ara, hor pixka bat eh, legeak ez du deus egiten, beraz, ikusiko dugu, eh, ondoko urteetan eta hilabetetan nola, nola interpretatua izanen den, eta nola babestuko duen, nola zbait, batek langile bat, hori goizegira goizegi da ono mintzatzeko.